بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صحيح الجامع أخرجه عبد الرزاق في المصنف وبين وتكوف إسلام بعدكم kumhimidi الله جل وعلا vile vile kumsalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa napenda kuhusieni na kujihusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwani kufaulu kwetu hapa duniani na kesho akhera ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maudhui yetu tutakayozungumzia wakati huu wa Ijumaa katika khutba hii tutaendeleza mada ambayo ilianzwa katika juma iliyopita khatibu alizungumzia wajibu wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu kwa muislam aliyekuwa na imani aliyekuwa na tauhidi yake kumpenda mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tumpende hata kuliko tunavyojipenda sisi nafsi zetu kama vile alivyosema Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam mimi ninakupenda wewe ya rasulullah kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu mtume akamwambia bado mapenzi hayajatimia mpaka unipende mimi kuliko unavyopenda nafsi yako kisha Umar akasema wallahi al'ana ya rasulullah anta ahabbu ilayya min nafsi akamwambia kwa sasa ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe unapendeza kwangu mimi na kupenda zaidi kuliko hata ninavyopenda nafsi yangu hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa kwa muislamu kufa kupona kwa ajili ya kumtetea mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam huko ndiko kumpenda si uone pale mtume atukanwa mtume abezwa mtume afanywa istihzai na wewe umekaa unacheka eh huku siko kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam tumkiru hadha almunkar lazima ukemee munkari kama huu kama kweli una mahaba ya dhati kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kisha zilizungumzwa dalailu hubbi rasuli sallallahu alaihi wasallam alama za mtu kuwa yeye anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam khatibu alizungumza na miongoni mwa alama hizo tutazizungumzia leo insha Allah tabaraka wa taala fa inna min dalaili hubbi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam as-salatu alayhi hakika katika dalili eh, za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni kule kumswalia wakati unaposikia mtume ametajwa basi unamswalia ukiamka asubuhi unamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ikifika jioni wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam hadha min dalaili hubbika rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hii ni katika dalili zinaonyesha kuwa wewe wampenda Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fa inna salata ala rasuli sallallahu alayhi wasallam min al-ibadati allati yataqarrabu biha al-muslimu ila rabbih hakika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika ibada ambazo muislamu ajikurubisha nazo kwa Allah tabaraka wa taala ikiwa wewe utamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam elewa ya kuwa uko katika ibada kubwa ambayo unajikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fayambaghi lilmuslim yatakikana kwa muislamu an ala rasuli sallallahu alayhi wasallam kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin katika kila wakati yatakikana umswalie bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min as-sabahi wal masaa asubuhi ukiamka katika adhikari zako basi mswalie mtume sallallahu alayhi wasallam Allahumma salli wa sallim ala say, ala, ala nabiyina Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad mtu asema hivyo mara kumi kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam asubuhi na na jioni wa fi salawati almafruḍa wan nafila na katika hizi sala ambazo tunaswali za faradhi na sala za sunna ni wajibu kwa yule anayeswali kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa unaswali alafu kumswalia mtume ukapuza swala yako ni babu haikubaliki hey, eh, kwa sababu ni katika wajibati as-sala ala rasuli sallallahu alayhi wa wasallam wa min as-sunna na vile vile katika sunna al-iktharu min as-salati alayhi fi kulli yawm al-jum'a katika sunna ni mtu kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Ijumaa siku ambayo tumo ndani yake ni vizuri na imependekezwa zaidi muislamu kuwa yeye atakithirisha kumswalia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah asema katika Qur'ani suratul Ahzab aya ya 56 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah na malaika wake wanamswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumswalia Allah mtume Muhammad ni kule kumsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpatia rahma zake. Huko ndiko Allah anamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na vile vile malaika kumswalia mtume ni kule kumwombea mtume dua na kumwombea maghfira eh, na kumsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivyo ndivyo ambavyo malaika wanamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ikaja amri kwetu sisi ambao tumemwamini Allah tukaamini siku ya mwisho tukamwamini mtume Muhammad Allah sema sallu alayhi wa sallimu taslima mswalieni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mumsalimie assalamu alayka ya rasulullah waumini wanamswalia mtume kwa kusema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad na katika sigha au lafzi zilizokuja za kumswalia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo utapata aya hii ya Allah inna Allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman inatuamrisha sisi waislamu tuwe ni wenye kumsalia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam وفي الحديث ni katika hadithi ambayo imepokewa na Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum anhum anasema mtume sallallahu alaihi wasallam haithuma kuntum fasallu alayya popote mtakapokuwa basi niswalieni mimi fa inna salatakum tablughuni hakika zile swala zenu mnazoniswalia mimi zinanifikia Allah ampelekea mtume kule aliko katika maisha ya barzakh mtume asema mswalieni kokote mtakapokuwa uwe ni hapa Nairobi uwe ni kule Mombasa uwe Garissa uwe wapi mtu aweza kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuna gharama ya mtu kufunga safari kutoka hapa paka Lamu utaenda kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna gharama hiyo mtume asema haithu ma kuntum fasallu alayya kokote mtakapokuwa msalieni mtume hakika hizi swala ambazo tumsalia mtume zamfikia sasa kuna haja gani mtu kufunga safari hapa paka ende Lamu utaenda kumswalia mtume aende Tanzania aende kule na kule huku ni kupoteza wakati na kukhalifu ile nidhamu aliyoiweka mtume sallallahu alaihi wasallam haithu ma kuntum kokote si lazima sehemu fulani ndio watu wakusanyike wamswalie mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi hii ni iko katika sahihul jami akhrajahu abdurrazzaq fil musannaf vile vile katika hadithi nyingine ambayo amepokea al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum asema mtume sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya الحديث في درجة الحسن كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباب mtume katika hadithi hii atuambia nini albakhilu yule mtu mbakhili sana aliyekamilika na ubakhili ni yule ambaye man dhukirtu indahu falam yusalli alayya yule ambaye amesikia mtume ametajwa mbele yake na akapuuza hakumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ni mtu bakhili sana kama anavyotueleza mtume sallallahu alayhi wasallam alhadithu yuallimuna أن المسلم إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمامه فليصلي عليه inatufundisha kuwa Muislamu atakaposikia Mtume Muhammad ametajwa mbele yake basi aseme Allahumma salli ala ala Muhammad. Amswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usiwe bakhili na usiwe mchoyo katika kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa an Aus bin Abi Aus na katika hadithi nyingine iliyopokewa na huyu sahaba Aus bin Abi Aus Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna min afdali ayamikum yawmul jum'a hakika katika siku zenu zilizobora ni siku ya Ijumaa siku ya Ijumaa ndo siku bora katika wiki hakuna siku bora zaidi ya siku hii ya Ijumaa kisha mtume sallallahu alaihi wasallama akatuelekeza katika hii siku bora tufanye nini akasema faakthiru alayya min salati fihi basi kithirisheni sana na kuniswalia mimi ndani ya hii siku ya ya Ijumaa ni sunna kubwa kwa Muislamu kuwa yeye atamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya hii siku ya Ijumaa ukitembea ukiwa ndani umelala huko ukiwa unafanya shughuli zako ukiwa huko huko na kule na kule mswalie mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna kubwa hii ambayo mtume asema fa akthiru alayya min as-salati fihi kithirisheni kuniswalia mimi ndani ya siku ya siku ya Ijumaa fa inna salatakum ma'rudatun alayya mtume asema zile swala zenu mnazoniswalia basi mimi huletewa kule niliko mtume apelekewa na Allah tabaraka wa taala zile swala zetu ambazo tunamswalia yeye Allah ampelekea kule kwa hiyo hakuna haja ya mtu kufunga safari aende paka maka itaenda kumswalia mtume mtume ukimswalia hapa Allah kule anamfikishia kuwa fulani amekuswalia hadithi hii akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i wa ghayruhuma bi isnadin sahih فيا عباد الله فإن في الصلاة على الرسول rasul sallallahu alayhi wasallam fawaidun kathira upenzi wa tukufu wa Islam hakika kumswalia mtume kuna faida kubwa sana na nyingi ikiwa mtu atadumu na ibada hii ya kumswalia mtume basi atapata faida nyingi sana qala alayhi salatu wasalam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam man salla alayya eh, hina yusbihu ashara wa hina yumsi ashara adrakathu shafaati yawm alqiyama akhrajahu at-tabarani bi isnadin jayyid asema mtume sallallahu alaihi wasallam yule ambaye atakayeniswalia mimi wakati anapoamka asubuhi wa hina yumsi na wakati anapofikiwa na jioni ashara ukamswalia mtume mara kumi asubuhi unapoamka ukamswalia mtume mara kumi ikifika jioni pia umswalia mtume mara kumi basi mtume asema mtu kama huyu adarakatuhu shafaati yauma alqiyama itampata ile shafaa yangu siku ya kiyama hii ni faida kubwa ya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa wewe utakwenda kupata shafaa ya mtume siku ya kiyama mtume atakuombea eh, siku ya kiyama watu watatabika huku na kule lakini kwa sababu wewe ulikuwa wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam atakuombea mbele ya Allah tabaraka wa taala amwambie Allah huyu alikuwa ananiswalia mimi basi muingize katika katika janna kwa hiyo ni faida kubwa sana ikiwa katika kumswalia mtume tutapata shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi muislamu hatakiwi kuliacha hili hili jambo la kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadithi hii pia tufundisha kuwa asubuhi mtu ukiamka mswalie mtume jioni ukiamka mswalie mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an Anas bin Malik na katika hadithi nyingine ambayo amepokea Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu asema mtume sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan wahida yule ambaye atakayeniswalia swala moja mara moja tukasema Allahumma salli ala Muhammad mtume asema sallallahu alayhi ashara salawat Allah anakuswalia mara kumi ukimswalia mtume mara moja Allah akusalia mara ngapi mara kumi akupatia rehema zake akupatia baraka zake Allah tabaraka wa taala kisha faida nyingine wa hadha anhu ashara khati'at Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa hatta anhu ashara khati'at kisha unafutiwa madhambi kumi yale madogo madogo ambayo uliyafanya kule kumsalia mtume tu basi yale madhambi yako madogo madogo Allah tabaraka wa taala ana anayafuta hadithi hii ni sahih akhrajahu an-nasa'i wa al-imam ahmad qala ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-jawzi asema katika kitabu chake bustan al-wa'idhi asema wa'lamu annahu ma min 'abdin muslimin akthara salata 'alayhi 'ala muhammadin alayhi salatu wassalam illa nawwara Allahu qalbahu wa ghafara dhanbahu wa sharaha sadrahu wa yassara amrahu ila akhir kalami rahimahullah asema jua ya kuwa hakuna muislamu yoyote ambaye atakithirisha kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faida yake nini illa nawwara Allahu qalba isipokuwa Allah ataweka nuru katika moyo wako ikiwa wewe msalia mtume sana Allah atakupatia nuru katika nini katika moyo wako utakuwa ni moyo wa kukubali haki ni moyo wa kutambua haki ni moyo wa kutambua batil iepuke na ni moyo wa kuitambua haki ibadi kwa hiyo utakuwa na nuru katika nini katika moyo wako kisha waghafara dhambahu kisha kule kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam Allah atakufutia madhambi yako washaraha sadrahu Allah atakunjua kifua chako kiwe ni kifua cha nuru wayassara amrahu kisha Allah atakusahilishia mambo yako ikiwa kuna uzito katika mambo yako Allah ataondoa ule uzito kwa sababu gani ya kumsalia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakala al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibn anatueleza katika faida za kumswalia mtume asema fi salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam katika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam sababu hidayatil abdi ni sababu ya mja kupata uongofu ukiwataka uongofu swali ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa hayati qalbihi na moyo wako utakuwa katika uhai kwa sababu kumtaja kumswalia mtume ni katika dhikrullah eh, ni katika kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa hiyo ukimswalia mtume basi wewe wapata uhai katika nini katika moyo wako kwa sababu kuna nyoyo zingine zimekufa kabisa hazielewi hazifahamu wala hazitaki kutambua Hizi ni nyoyo ambazo hazimtambui mtume kwa kumswalia wala hazitambui mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Moyo ulio hai ni ule wamswalia mtume na ule ambao unafata maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur karim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإذا كان كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة وقربة إلى الله fala budda an takuna ala alkayfiyati shar'iyya ikiwa kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibada kubwa ambayo mja anajikurubisha nayo kwa Allah tabaraka wa taala basi hapana budi ibada hii kufanywa kwa namna ambayo ni ya kisheria namna ambayo ni ya kitabu na sunna si mtu basi kujifanyia vile ambavyo anavyotaka kwa sababu ibada yoyote تتوقف على الدليل وتتوقف على الكيفيه الشرعيه ibada yote inasimama juu ya dalili tumepata dalili kuwa kumswalia mtume ni ibada sasa ibada hii si kwamba mtume aliwacha hivi tu basi wa kila mmoja afanye vile anavyotaka bali alitufundisha namna gani tutamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam si namna ya kurukaruka na kuimba kupiga matwari na alatul muzikia watu wakidai kuwa wamswalia mtume hakuna kaifia kama hiyo iliyopokelewa kutoka kwa mtume wala kwa maswahaba wala kwa wale ambao waliowaona maswahaba kwa hiyo ikiwa ibada hii kumswalia mtume ni ibada lazima ifanywe kwa namna aliyoifundisha mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walaysa kama yafaluhu ba'dhu an-nas si kama vile ambavyo wanavyofanya baadhi ya watu min katika kucheza wa raf'il aswat kuinua masauti na kuimba wa dharbi dufuf na kupiga dufu wal alati almuziqiyya na kupiga zile ala za mziki siku hizi imekuwa kumshalia mtume ni kumpigia ule mziki wa kanisani umeletwa mpaka msikitini ikawa watu wamekaa pale wakubwa wakubwa wale wastareheshwa kwa vile vinanda yale madufu nai na kadhalika huko siko kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam bali ni kumcheza shere mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu kama hawa yazuumuna annahu yusalluna ala nabi mdahuna wanadai kuwa wanamsifu wanamsifu mtume na kumsalia mtume fahadhihi alkayfiyya yaqulu ahlu ilm muhdathatun namna hii ya kumsalia mtume ya kucheza cheza kuimba kurukaruka hii ni namna ambayo imezuliwa wala haikuwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam lam takun fi ahdi rasuli sallallahu alayhi wasallam haikuwa katika zama za mtume wala yuallim biha ummata wala mtume akufundisha umma wake kwamba wamswalie katika njia hii ambayo wanayofanya watu wa bid'a الرسول صلى الله عليه وسلم اسما من احدث في امرنا هذا ma laysa minhu fahuwa radd yoyote atakayezua katika sheria yetu hii katika dini yetu hii jambo ambalo halikufundishwa na mtume wala haliko katika Qur'ani basi jambo hilo ni marudud ghairu makbul mtu huyo atarejeshewa mwenyewe amechukua hili halikubaliki kwa sababu umekwenda kwa namna ambayo sio ya kisheria hata swala tunaswali ukiswali vile ambavyo unavyotaka wewe swala yako itakuwa ni ghairu makbula haikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu gani imekosa ile namna au utaratibu ambao tumefundishwa kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo hivyo kumswalia mtume lazima tufate yale maandishi au vitabu vinavyo vinavyosema si watu kujifanyia vile ambavyo wanavyoona فينبغي للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية المشروعة yatakikana kwa muislamu kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna ya kisheria biduni tajawuzi alhadithi pasina kuvuka mipaka ndani yake sije ukasema basi tunatia hili halina neno hili eh, kwani kuna ubaya gani tukitia madoido fulani pale mbwembwe fulani manake wanasema hivyo hii ni ibada shekhe ibada ambayo ni tukufu na ina namna yake ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha si kuleta madoido katika ibada au kuleta mbwembwe na vishindo watu kupika mavyakula na kusafiri magari na nini eti waenda kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam haifu ma kuntum fasallu alayya Mtume asema kokote mtakapokuwa mswalieni Mtume fa inna salatakum tablughuni hakika sala zenu zanifikia uko uliko tu mswalie mtume Allah ampelekea mtume hiyo swala yako ambayo umemswalia mtume kwa hiyo lazima tumswalie mtume kwa namna ambayo tumefundishwa na sheria ayakula almuslim ni muislamu kusema Allahumma salli ala Muhammad wala hakuna jambo zito hapo mpaka uandae na masherehe na, na manini nikusema tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama vile ilivyokuja katika salatul ibrahimia katika nini katika swala maswahaba walimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam arafna kaifa nusallim alayka eh, walakin kaifa nusalli alayka ya rasulullah tumejua vipi tutakusalimia tutasema salamu alayka ya rasulullah lakini vipi tutakusalia mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha semeni allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad mpaka mwisho wa swala hiyo na vile vile imekuja katika lafzi nyingine allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad wakati unapoamka kisha wakati unapofikiwa na na jioni na sigha nyingine ambazo zimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam utaona jambo lepesi wala hakuna gharama yoyote ya mtu kutoka majasho na kupiga tari na kufanya hivi na hakuna gharama yoyote يمتدوك كاتين زي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد ها تكون غرامه يوت لكن watu wamezua mambo ya bida yakawaingiza katika magharama na ufisadi ambao unaendelea huko Allah tبارك وتعالى atujalie ni katika watu wenye kusikia maneno na kufuata inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala Muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرض اللهم عن الخلفاء الأربع منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا للقوم الكافرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا أبصارنا في أبصارنا وفي أسماعنا وفي قلوبنا وفي عقولنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة